Արցախի հանրապետության համանadrության առաջին հոդվածում ասվում է. Արցախի հանրապետությունն ինքնիշխան ժողովրդավարական, իրավական եւ սոցիալական պետություն է։ Իսկ երրորդ հոդվածի համաձայն էլ Արցախի հանրապետությունում մարդը բարձրագույն արժեք է որ իրավունքը կամ ազատությունն է այսօր պաշտպանվում Արցախում։ Փաստաբան Արմեն Բաղդասարյանն է մեկնաբանում։ Պարոն Բաղդասարյան, բարև ձեզ։ Այսօր դուք հանրային ռադիոյի օրենք եւ իրականություն հաղորդման հյուրն եք։ Այսօր մենք պիտի խոսենք շատ լուրջ թեմայի մասին եւ բավականին ցավոտ թեմա։ Պիտի քննարկենք, քննարկման առարկա դարձնենք։ Դուք ձեր Facebook-յան էջում բազմից սանդրադարձել եք հացի խնդրին։ Այսօր Արցախում ոտնահարվում են մարդու իրավունքները եւ փաստացի մենք ականատես ենք լինում օրեցօր տեղի ունեցող այդ իրավունքների ոտնահար կիրառմանը, սակայն ես ուզում եմ անդրադառնանք կոնկրետ հանապազորիա հացի խնդրին, որը ըստ էության այդպես էլ մնում է քննարկման առարկա, խնդրեմ։ Բարև ձեզ։ Այո, եթե փորձենք հետադարձ հայացք ցկել, հա, ապա նախորդ տարվա դեկտեմբերի 12-ից, երբ Ադրբեջանը շրջափակեց ամբողջ Արցախը, սկզբից էկոակտիվիստների կողի տակ Շուշի հատվածում արհեստական եւ կեղծ ակցիաների իրականացնելով իսկ այնուհետեւ հետեւականորեն արդեն այդ հակարի կամրջի վրա տեղադրելով միացակետ, որի գոյությունը ինչպես գիտեք հակասում է 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի այդ երակող հայտարարությամբ գոհանալության հանրապես այլ նույնիսկ հայտարարությամբ այդ նույն հայերակող հայտարարության հստակ ամրագրված էր որ կողմերը պետք է մնային այն դիրքերում, որտեղ որ կանգնած էին 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի դրությամբ։ Սակայն Ադրբեջանը ոչ միայն շրջափակելով ըստ էության խախտեց այդ հայտարարությունը, այլև միջև շրջափակել բազմաթիվ անգամներ սադրանքներ իրականացնում, անգամ այսպես ասած մխրճվելով Արցախի մի քանի բնակավայրեր եւ տարածքներ։ Եվ առայժմ էլ կանգնած է այդ հատվածներում։ Ինչ եմ ուզում ասել, հարգելի Վարսիկ, Արցախյան կողմը Եթե Հայաստանի մի կողմ թողնենք վերջինիս իրականացրած որոշ քաղաքականության համար, ապա պարտավոր է բաղուց արդեն իրավիճակից բխող միջոցառումներ իրականացնել։ Արցախյան կողմը Արցախյան կողմը իդեմս տեղական իշխանությունների պարտավոր էր այդ հենց այդ իրադարձությունների հիմք ընդունել եւ եթե ոչ ասենք մոտակա 5 կամ 3 տարիների, այլ առնվազն միջև Երակոմ հայտարարության նախանշված այդ ժամկետի, միջև 2025 թվական, այսինքն մոտ 2 տարվա կտրվածքով պետք է ապահովեր ընդամենը 120.000 բնակչության նվազագույն պարինային ապահովության խնդիրը։ Ու այդ խնդիրների առանցքում այսօր օրախնդիրը դարձել փաստորեն ցամաքած։ Մենք պետք է արձանագրենք այս փաստը, որ որևէ գերատեսչություն կամ որևէ ոլորտի պատասխանատու կազմակերպություն լուծարված չէ։ Չէ, չի լուծարվել եւ աշխատում առայժմ էլ աշխատում է իր ողջ ներուժով ու ծավալով։ Սակայն զավեշտալին այն է, որ ոլորտային որևէ գերատեսչություն ոչ միայն իր համար որպես ահազանգ չընդունեց ստեղծված իրավիճակը, այլև ցուցաբերեց բացարձակ անգործություն, որի արդյունքում արցախցիները հայտնվեցին մի իրավիճակում, որի տարբեր ժամանակահատվածներում, ինչպես գիտենք, տարբեր որակումներ չդրվեցին։ Սկզբից որակեցին ճգնաժամ։ Այո։ Այնուհետև սողամահության եզրին կանգնած վիճակ, իսկ հետո արդեն աղետի գոտի, եթե հիշում եք։ Այո, այո, հիշում եմ։ Իսկ այսօր արդեն շուտ 2 ամսից ավել է, ինչ Արցախ ընդհանրապես 1 կիլոգրամ ցորեն կամ ալյուր չի մտնում։ Ահա։ Ըստ այդմ արդեն ես ստիպված եմ արտահայտվել հետևյալ կերպ. Ես չեմ հասկանում, Արցախի իշխանությունների համար նորություն է արդյոք ճշտամու կողմից գյուղատնտեսական աշխատանքներին խոչընդոտելը։ Նով այո, գյուղացիների ուղղությամբ այդ տարաբնույթ սադրանքները, գրակոցները թե այդպիսի նախադեպեր նախկինում չեն ունեցել երբեք։ Ինչպիսի ինքնա վստահություն էր, ինչպիսի ինքնա վստահություն էր դիրում Արցախում։ Փոխարենը անհրաժեշտ էր լայնածավալ եւ հերահար պարենային ապահովության ծրագրեր իրականացվեին։ Իսկ այսօր ունենք այն, ինչ ունենք։ Այսինքն ոչինչ չունենք։ Պատկանում մարմինների երկրի բարենային անվտանգության ապահովման պատասխանատու գերատեսչությունների ես չեմ ուզում ուղղակիորեն նշել այդ գերատեսչությունները բոլորի համար դա པարզ է ովքեր են այո այդ գերատեսչությունների ոչ հերանեկարային աշխատանքի է բացարձակ անգործության արդյունքում Արցախը այսօր ոչ միայն սոված է, այլև կանգնած է սովամարության եզրին։ Թե թե դժբախտաբար արդեն բազմաթիվ դեպքեր ունենք, չէ՞ մենք գրանցված, թե մանման թե հղիների մոտ վաղաժամ հղիժուների, թե երեխաների, այո։ Այո, թե երեխաների կամ այլ քաղաքացիների թերսնման պատճառով մահվան դեպքեր են գրանցել։ Տարբեր տարբեր օղակներով, ինչպես դուք նշեցիք, թե իմ Facebook-յան ներում, թե տարբեր սոցիալական ցանցերի, թե հրապարակային ելույթներով եւ հայտարարություններով բազմիցս բարձրաձայնել էինք հացի խնդիրը կոնկրետ։ Դորդորելով իշխանություններին օր առաջ կանոնակարգել բարձի թողի վիճակը։ Միայն տևական ժամանակ հետո, տևական ժամանակ անց, այսինքն ընդհանրապես երկու օր առաջ մեկնարկեց կտրոնային քաղաքականությունը։ Այո։ Ներբազմատի բողոքների արդյունքում, որը սակայն ինչպես տեսնում են, չարթարացրեց իրեն, դեռևս մեկնարկի հաջորդ իսկ օրը այդ տրոյն քաղաքացիական մեկնարկի հաջորդ օր բազմաթիվ քաղաքացիներ, բազմաթիվ քաղաքացի, ինչպես ժամերով հերթեր էին կապվում, կտրվելով կենցաղային կյանքի մնացած բոլոր իրավունքներից։ Այսօր շարունակում է մնալ այդ նույն հերթերում։ Այո։ Ավելին ասեմ, եթե նախկինում հացի փուրերի մտքերի մոտ էին հավաքվում, կուտակվում։ Ապա այսօր արդեն դպրոցների սոցիալ նախարարության կամ բնակարանային կոմիտեի չգիտեմ եկ այլ գերատեսչության մոտ են կուտակվում։ Որից հետո կոպիտ ասած բնակչությանը ճակերտավոր նորից եմ ուզում ներողություն խնդրել բարի համար, բայց քշում են նույն փուրերի մոտ։ Ահա։ Մի առիթով գնահատական էի տվել, հիմա եւս ստիպած եմ կրկնվել։ Այն ինչ այսօր տեղի է ունենում Արցախահայության կյանքում, անթույլատրելի է առաջին հերթին բարոյական իրավունքի բարոյական նորմերի տեսանկյունից։ Ահա։ Հետև արդեն իրավական իմաստով մասնավորապես, մասնավորապես անկախ նրանից Արցախը ռազմական դրության պայմաններում է, ռազմական դրության պայմաններում չէ, միևնույն է։ Երկրի թիվ 1 դեմքից միջև բնակչության ամենափոքր անդամը պարտավոր է պահպանել Արցախի մայր օրենքը, սահմանադրությունը։ Պարտավոր են պահպանել։ Եթե օրենքի, եթե խիստ օրենքի, խիստ օրենքի տեսանկյունից դատենք այսօրվա իրավիճակը, ապա պետք է արձանագրել, որ կոպտորեն եւ հետեւողականորեն ոտնահարվում է սահմանադրության հենց առաջին հոդվածը։ Ըհը։ Ըստ որի Արցախի հանրապետությունը ինքնիշխան ժողովրդավարական, իրավական եւ այստեղ խնդրում եմ ուշադրություն սոցիալական պետությունը։ Այս իրավիճակը չի կարող այս իրավիճակը չի կարող դիմանալ Արցախի հանրապետության համահայնության երրորդ հոդվածի քննադատության առավելևս։ Իսկ ինչ է ասում երրորդ հոդվածը համահայնության։ Արցախի հանրապետության համահայնության երրորդ հոդվածի համաձայն Արցախի հանրապետությունը մարդը բարձրագույն արժեք։ Արժեք է, այո։ Այո։ Մարդու արժանապատվությունն է շահարկում այդ հոդվածում նաև մարդու իրավունքների եւ ազատությունների հարգումը, պաշտպանությունը հենց նույն հանրային իշխանության կողմից եւ հանրային իշխանության պարտավորությունների մասին է ուրեմն նշվում, արձանագրում, ամրագրվում այդ նույն հոդվածում։ Հարց է ցակում այստեղ որ մի իրավունքը կամ ազատությունն է պաշտպանվում այսօր Արցախում։ Ահա անգամ անհետեթություն եմ համարում խոսել այդ մասին այն որ այսօր Արցախում կոմնահարված է բազմաթիվ իրավունքներ ապացուցման կարիքը չունի սակայն արցախցին արդեն 9 ամսից ավել իր մեջ աննկարագրելի ուժ գտնելով անտեսելով բոլոր այդ խախտումները նշածս հանդուրժելով ցանկացած անմարդկային իրավիճակ Հանուն այն գաղափարի, որ որ պետք է հնարավոր եւ անհնարին բոլոր քայլերով շարունակել մնալ Արցախում, ստեղծագործել, արարել հայերեն եւ այլն մեծ կամք եւ ուժ դրսեւորեց Արցախցին, սակայն ահա այս վերջինը ուժի մասին է խոսքը։ Ահա։ Մարդու համար անսպար չէ, ինչպես գիտենք։ Որպեսզի պայքարող մարդը ուժ ունենա, նա պետք է սնվի, Նա պետք է հանգստանա եւ ընտանիքի հոգսերը կարողանա հոգալ։ Շրջափակման պայմաններում արցախցիների մեծամասնությունը արդեն մոռացել է ինչ է ընտանիքը, ինչ է կյանքը, ինչ է ապագան վերջապես։ Այո։ Բոլորը դեմ դեմքով ուղղված են դեպի օրվա մի կտոր հացի հայթայթմանը սոցիալական խնդիրներին, այո, ըհը։ Այո, սա ոչ միայն անթույլատրելի, հարգելի վարձ, այլև աններելի է, աններելի է։ Եթե եթե ընդհանրացնելով մեկ նախադասությամբ ապա մարդը մարդը յուրաքանչյուր ոգ համադրության համաձայն ունի շուրջ 100 իրավունք, այսպես ասած։ Եվ այդ 100 իրավունքներից Արցախցին այսօր ցանկանում է իրացնել գոնե մեկը։ Դա առողջության պահպանման պահպանության իրավունքն է, առողջության պահպանության, որի համար իր կամքից անկախ հանգամանքներով եւ պատկան մարմինների անպատասխանատու եւ իրավաբանական լեզվով ասած հանցավոր ինքնավստահությամբ եւ անփտության արդյունքում չի կարողանում իրացնել անգամ այս այնքան կարևոր եւ միևնույն ժամանակ ամենաբարձ ու պրիմիտիվ իրավունք այսքան Պարոն Բաղդասարյան, ահա թե ինչու բազմիցս եք դուք թե տեսաուղերձով, թե գրառումներով անդրադառնում բնակչության տրամադրություններին, ձեր խոսքն են նշում հոգեվիճակին եւ նաեւ ոտնահարված իրավունքներին։ Եվ այսպես, եթե այսպես ընդհանրացնենք, պարոն Բաղդասարյան, ով է պատասխանատու այդ ոտնահարված իրավունքների վերականգնման համար, ով պիտի պատասխան տա ի վերջո։ Հարգելի Վարսիկ, մեկ նախադասությամբ հանրային իշխանությունը, որովհետև իմ խոսքի մեջ ես մի քանի անգամ ուղղակիորեն եւ քողարկված, այսպես ասած, ճակերտներում։ Այո, ներկայացրեցի հանրային իշխանություն։ Երկրի հանրային իշխանություն, այսինքն գործադիր, օրենսդիր, դատական իշխանությանը ես չեմ ուզում խառնել քաղաքականությանը, որովհետեւ նրանք իրականացնում են Արցախում արդարադատություն, քաղաքականության հետ գրեթե նրանք չեն առնչում թե իշխանության թևերից մեկն են։ Սակայն Արցախի հանրապետությունը եւ քաղաքական թևերը, գործադիր եւ օրենսդիր իշխանությունները ամեն օրյա ամեն ժամյա ռեժիմով պետք է այս ուղությամբ աշխատեին որպեսզի Արցախահայությունը չհասներ այս քրիտիկական կետին գործադիր եւ օրենսդիր իշխանություն Պարոն Բաղդասարյան ես պիտի շնորհակալ լինեմ անկեղծ հարցազրույցի համար եւ պիտի սպասենք հետագա զարգացումներին, ցավոք այդ զարգացումները այս պահի դրությամբ ոչ մի դրական դինամիկա չեն հուշում։ Այդուհանդերձ, ինչպես դուք ձեր խոսքում նաեւ նշեցիք, Արցախցին հույսը չի կոտրում եւ այսպես սպասում եմ անհամբերությամբ։ Շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար։ Շնորհակալ։ Հաջողություն ձեզ։ Օրենք եւ իրականություն հաղորդման հյուրն այսօր փաստաբան Արմեն Բաղդասարյանն էր։